Ostegun untan latanoita hiru urtetan zenduden den ugutz robles arangitzen bosa entzunen duzue. Mila behatzi unta latanoita amalauian menaneok zandabagatzek aurkezten zuen ezta musik saioan grabatua. Entzule guzier gaon, ez da musik emankizuna, gaurko gure gomita bidarten sortua beskoitzen bizi izana, kondalaria ugutz gaur guekin oren batez. Gaon? Bai, gaon. Jandut eh, kondalaria zinela, hola ezagutua izan zinen, uste dut eskualerri untan, ipar eskualerrian bederen, Ba, kondalari gano leheno antzerkilari ere, mm -hmm. komedia itegini, ba, komedia eta antzerkia. Kondalari, ba, kondalari jala nintzen, eran behar da, banan nintzen plazetat eta mikroen aintzinean ibiltzen. Horri niz, eta azparneko, eta lekuineko, eta lekorneko, eta opesta hoitan, lagunen dago historio gondatzen hartzen zen beti, eta usu afalduta, horri niz, aldi batez, gehezietan, elekornen horrein iz, plazan musika jota jota, plazan etzen gatuik ez, ostatean enean egin ikerrekin, biak mahi gainean zutik emanik, historio gundan hartzen ginen, eta jendiatzen baleateare. Eta geo hasi, erritiko hasi, hasi nintzen, mila beratzion eta hirutan oita jamekan, egun batez manes gintzatan, frantzez erriten dena ungetapa. Zer errantzatan, errak eta baionako ferian, bada kant, notari batzuk eta haiko dienak eta presentatzen ahaluke, eta pa, presentatzen ahalko dien, ez diatekun da inoen, baina ez egiatuko nu. Gio, ha joan nintzen, eta zazpi horren ez taula gainean. Azizien lehenik oralak eliminatoriak eta nian presentatzaile. Eta gauza gertutzen eo prepatzen zuzten artian, zerbait din behar nien, eta hori artetan hola <laughs> histori inoak ondatzen nien. Eta jola hasi nintzen, hoi izan zen, ene, aldia, taulen gainean presentatzaile bezala izan nintzea eta historio gondotzaile. Ba. Eta antzirkia ere aipatu duzu, hor baionako talde batean, parte hartzen zinuten? E, eh, bon, lehenik antzirkia erremea bezkoitzen, ite ginen komedia eta hirutan horian horrin bezkoitzeko gazte galdintzataten zerbait iteko eta horrian hasi nintzen eta ingini holako gauza sinpleatzuk, historio laur batzuk, sketch maneran, antzerkia zen banan horren erdi irurren laurdeneko eta gero, bon, gero hirutan oita sortzian, e, eh, Lartzabal zenak e, pripatu zin, eta pieza bat urruñako antzerkilarien dago. Zera zen, e, matalaz, matalazen biziaz, iziarriko pieza erra izan zen. Eta ordian galdin zautaten, ni hartzen ahal nintzen ez. Ordian izan ginen, bo, biziki untza izan zen, zen bazien urruñako parrasta bat, bazien ainoatik, bazien azparnetik, ni bezkoitzetik, eta heletarrake bazien, eta den artean eman ginen, hori bainako antzerkin hausian, teatrian, eta horroiniz, zera agerriten zakula, eta hango teatria zokopatzen zena, hartzen ha, Marcela Monek seion presoen haukantu, eta zila ametxikin, eh? berrun balin bauzi, kontent. Eta guk, zortzion toki bazien hanta, behatzion antxu sartu intin, kadirak eta emanik, eta lau egun bat partitu ziren toki gitzelakoan. Eta berriz eman beharrukan genin, lehemiziko aldian gixetak hetxik, gixe ferme, eta berriz eman genin biharren aldikotz, eta, eta bete zen biharren aldian, eba. Zierriko arregazta izan zen. Hoizen, matala zen ginen, jirutan eta sortziak. Emanin, gio suri gorriak eta, eta holako zonbitzutana izan ginen. Eta gaurko egunean uste duzu lola segitzen aldela kulturak, eh, kondalari, antzerkilariek eta beste dantzak eta holako lekua hoin haundizki jendia mugitzen dela gaurko egunean? Nik ez dakit zeherran, eh? antzerkiari daokionez edo ez dakit zeherran zen, oa izbaita nion gauza handi egiten. Bergitan izan iz eh, miarritzen, hor bazen e, kolizean, monstruo sakratuak, bazen bi mutiko gemiten zutena. taldeak? Izigarri, izigarri, izigarri onak ziren. Eta zon baginen, han, egun bat baginen, ez, ezkinen egunik. Eta jendia ez da lehen bezala moitzen, kantaldietan, eh, leheno kantaldi bat iten zen, betetzen zen, oai ez, oai beste eh, libertitzeko manera, edo da, ez dakit, ez dakit Zuk historiokundan eta iri zinezterarik behar bat eribistak zuen olako lekoa, irratiek ere ez, uste duzu horiek olako media horiek hautsi dutela, edo jendia ez dela berdin eh, egarri goxe? Ba, behar bat horietak ez dela, zen eh, batetik erran behar da, ordian astapena zela, eta gauza berriak ziren, eta jendia bo hitzen zen, gauzita. Nahoai, posioat, bai telebistan da denetan ikuste dute, eta behar bat jakiten du, jende ez dela hainbeste moitzen. Hoi beste formula batekin hasi dira, hor bezkoitzen eta aierran hasteko, eta hor zeunian hantzen, e, zera gau behila. Biziki untzadia gau behila horik zen, hor agertzen dira kantariak, historio kondatzaile, eskeix bat zuiten dira, eskual kultura hortai dena posio bat emiten du, banan gauza hona dena, berreun bat presuna eta jola elgarretatzen da ez gehio. Eta ordian halako berotasun bat egiten da hor denen artian, e, ez da nola erran, nola azpeit. Bagizu leheno lanian hartzen zen jendia, lurgintzan eo laborantzan, eta ordian Ogi joitetan elgarretatzen ziren, gehartu suitzetan, urde hiltzian da horrean historiok undatzen zuten, harreman bat bazien. Hori, oai, telebistakin eta hautsia da, net, oi jendia ez du elgarri ikusten auzoan ni haurek, eh? Hauzoa zubaitu dan kilometra gabe eta ez ditu, noizten gabezi ikusten. Harreman horik izpititu. Aldiz, holako gaubeiletan eta oanno, jendia berlitake iritu posioat eta elgarren artian ikusteko, eta... Mealtek hori formulat ona da. Oai, antzerkiak beharba antzerki onbat muntatuz eta publizitate haundi bat eginez, beharba baditake e, martxatuko zenik, ez dakit, ez dakit, ez dut. Pentsu dut, tolako gauz batzu aipatuko ditugu lauren untan, hemen bat dituzu go, goiti gora bera, ezakit, hirutan eta amarla atanoi bat karta. Bai. Ez ditugu denak pasatuko, zuk nahi duzun tokian karta bat hartzen duzu, niri maiten, nik zuri galdera pausatzen, eta ah, oh. zuk erantzuten. Bai. Hala nola pasatzen den eh, gaurko historio hau, eta entzule erraiten dut, ugut dugula gaur gurekin oren batez eh, iruliku irratian eta siberoko botzian. Hau kartoman zinen etxetan bezala da, hola, bai. hau hauta, eta ikus gio hazer Bai, baina ez dauzut zure geroa egan, eh? ez, ez, ez, eh? <laughs> Zure iduriko, emazte eta gizon batek, oraiko egunean berlekoa dutea gizarte untan? Ez, oano ez, oano zori gaitzez ez, emaztea oano, biziki gibelau da dretxotan eta gauza anitzetan. Eta biziki sartua da jendetan hori, eh? ez da hartzen, espainole eh, artian erriten dena machismo hori biziki sartua da. Anitze gerte dute, ba, emaztia etxene homer da, sukaldi eta hola, ono bada, oita ikan nintze eta iduritzen zauzu hor lekua lan munduan eta emaztek ez dutela ez dugula oraino guk behar dugun lekua hartua. Ez, ez dut uste, eh. ba anitz egin izan da, baina ez dut uste oano ba, gizona anparian diela. Ez dut uste, eta zuretzat no. noin hutsa da hori emaztena ala gizonena? Alde batetik emaztena ere izan zen, zen emazte alienatu edo bere dretsuak ezautzen ez dituzten oita, ganitz izan dira eta ikusten duztela emazte batzu pixkat e, ateatzen ziela beste bana urruno, astentzien berak, emaztia berak, jani kritikatzen, hori zen, behedre eh, eta e, eta kontzintzia izpaitzuten. Banan gizonena, ba, gizona nitzek iztute hartzen, e, eh, lantegi batetan, uzina batetan, edo behe gainean direktor gisa edo direktriza gisa, emaztea da izan zen, hori iztute maite. Eh. Feminismoa izan da, mementoatez biziki askar, horrek onak, ala kalte txarrak, ala onak ekarri ditu zuretzat? Ba, feminismoa nik reakzionea bezala, konpritzen dut. Baina feminismoa horren buru espakatu inda eta gizone bagizo, gizo emazten kontrako mizozinizme hori bezala ukandute anitze emazte. Eta batzuetan, galditen zuten gizonare eta gizona bezala itia galditen zuten denetan ez da gizona bezala emaztia desberdin abita, emaztia behar du, Bai, eta izan emaztia bezala deretxo guziekin. Baina ez beti gizonan, eh, eh, gizonari kopiatu, ez da gino lerra, mm -hmm. gauza Kantu bat entzunen dugu eta hasiko dugu lehen kantua, zu kautatua, ez ditxu, zure ahi bai. Pentsu dut uh, familian, ola izeitea kantari bat ezaguna, launtza bat edo zer nola bizitzen da familia batean Ba, erren behar dago, e, familia metean iga izan gila kantuz eta ez ditxu oronburu izan zen azken abon, oai beste anea hilo egin nahi da, banan gutai gorotai azkena zen leheno ene anai eta arreba zaharrenak izan ziren, bazuten janik e, eh, arrebe bazuten lauen artian aizien, ainarak, zuten emanak, antari, giogu sortzi ane arreben artian hartzen ginen, herri jentzakuten Bilbao nordioan la familia trap, eta Bilbaoko familia trap, erten dago sortzi ginen, trap delako horik eta gu sortzi, ari ginenak, bat gehio, eta, eta gio guke montatu ginen, eta laukotea kuarteta, lauen artean ganduza ginen. Eta izan ginen, denbora, eta mila beratzion da, berroita, heme sortzian, Michel Abegeri, bano, bosturtelen hau, hartzen ginen jani kantuak eskuaraz, gitarraekin eta boiziarreko kritikak okan gindi, jendia eskualduna kontre errotik. Eta eskualtzalen biltzarro batez, mila beratzion eta hirutan oian, arbotin hemen, arbuet, siberu. Mm -hmm. Amiku zen. Amiku amiku zen, barkatu, bai. Eta hor, eta eskualtz kantatu ginen, gitarraekin, eta posua eta arrainamendu moderno batzuekin, eta eskualtzale miltzarri lehen jengoak, to, hemen diau, lanu belo baga, eta hasi zen hola. Eta ordean misila begeri xutitu zen, eta arrantzin, jara hene beti burian ugandoan ametsa, eta eskuarazko kantiak hola berriz eta berritze bat egitea, eta taulen gaineat ekartzia kantu horik, eta eta handik hiru urte boro berak zen diska, delako diska famatua, kantu hekin eta... Eta entzun ja. dezagun, beraz, segidan kantuz, bai. ez ginuen hor entzun uh, kantuz, hemen dugu ugutza, eta beste karta baten arzeat gomitatzen zitut. Mm, Zuta lan gaiztu alaike. Hori egiten alduzu, eh? hori. Behar da bere burua maitatzea ongi bizitzeko. Ba, hein ba, behar da maitatu da. Ni geniz masokista azteko, eh? Eta gauza ona maite ditut. Ez dut uste, bon, eh, denbora atez izan zen... Eh, uste izaitia ba, gauza honen maitatzi eta dena bekatu zela. Gauza bada urrun egi oitia eta bon, gauza ona sobera maitetutzulako gainiatikoak denak eta zangoz gora Bana Baina hein bat, bizi goxua eta maitatu behar da. Eh? Bestenez nik eh, ez dut bizi unek zendako balio du. Lagunekin ez da da arno on batenean ez du gehiago daten al, eh? eta alta batutean, maite, buh, ona, eh? <laughs> txarretik eni maten maite. Eta holako gauza nitzen maitatzea, normal da, kio, ez da alegera izaitia, maite, lagunak, zori gaitzen. Zubait ongi bizitzea da eh, dirua, lan uh, postu seok bat. Ez, e, hori, ez hori, hortan da jendia trompatzen. Eta gaur, ostioan mintzatu, diagumatzen, gaur, eta gaurko egunien guztien dugu gaztean izta tristi horiela. Hoi konpatzen bauzu gu, gure sozietate hunek, gure aitatxi eta matxien denborako bizia ekin, he, bizi gogorra zuten, iturrira joan behar ziren peharra ekin, ura antxeka, ez zuten elektrika, ez zuten, eta bizia gogorra zuten, eta ale, alegera ziren. Nik ez dut erreiten beti fandangoetan aizila, baina jendiak onartzen zin bizitzeko manera bat, eta gio elgarren artian, hau zuen artian, eta nahitez bazen beste harreman bat. Eta hortaz gauza latz bat aipatu nahi dut, eta egia dena gaurko egunian, eta hori zerbaiten marka dela, eta hori duzu e, guherrian, eh? eh kompazione, guherrian bezkoitzen, eni errantzatan, xahar batek. Eundaino etzila ezautu, eta presunek bere buru garbitzeik. Gaurko egunian, ama osturtez batu dotzenatik goiti, joanak gaztia gehienak bizi harri da, bizi harri da. Eta horrek erran nahi du, nunbeit, gaurko unian badela aberastasun posioat, baina beste nunbeitetik sofritzen duela zerbaiten falta baitugu. Behar ba, amodio posioaten falta, edo, edo, edo, elgarren artian eskiela aski, aski ezagutzen, edo nik iztakit, edo, edo telebista horrek kalte egiten gituen. Zen telebista horrek eagusteat emiten du, gezurrak, mundu faltsu bat, egusten da, anuntza, publizitate hoitan emite utelaik. Martini on the rocks edan behar duzu, bato luze batetan, dena neska <laughs> blonda eta bruneta bikinian, eta hola, eta naitez, hoi, jendien burioan sartzen da, eta bestia erretzen dut, nik hemen, ene soldata xume hunekin izo iz, eta jendia mm -hmm. sofritzen da uste. Eta leheno, etzen gauza hori konpatzeko manerai eta jendia zitin haekin onartzen zin eta irusa zen, uste dute, irusa ez, pa, e, eh, noarriten frantzese utela ez eta e, eh, mesilor, mazuzen behento gorrak eta, ba, jale, hiltzen zain nun alegero zela. Beste galdera batetarat joengira? jende batek izan behar duen kalitaterik hoberena, zoin da zuretzat? Oh, ja, ja. Zuretzat zure lagun aniz, batek eh, ba, ongi... Ba, aniz gauza, dia. Eh, bat osora manikeista da hori erritia, kalitate bat, aniz kalitate behar dia, denak dira hoenak. Gizoma lehiala izaitia, lagun ona izaitia, bihotzona ukaitia, susena izaitia, hitza atxigitzia, hori gauza beharrezkoa edia, hori. Da, bat, biziki... Baina, zuk reiten dituzun guziak, piskat beti gauza bedala, da fideltasun bat. Ba, ba, ba, Eta, eta beziki, eta beziki guk eta nik uste sozietate honetan falta duguna anitz eta e, nolaz bidarren behaut, e, bestetan pentsatzia posioat. Zen gure problemak senditzen du eta usu eskia, hortzen, bestea badula ondoti beharra bat gueno E, historioa, ez eh, da gizon bate banana usteloa datzen mantzin, eskeili harbatzen eta puela batetan banana usteloa eta ne, ja, da, banana hua eta larrotoi eta hua jaten aizen eta gilea eta hori izin asala erran ez, ni male usa, puela eta iai behar, eta gilea nik usitzen beste atek banana asala hua bitzen zila jateko, <laughs> eta bizia maiz hola izaiten da. <laughs> beste galdera bat eta nahate joen gira, eta bai. erran behar otu gutz historio dela, eta pentsu dut beste bat zorola dauzki gula. Boste hon libera emaiten dauzkitzut, zertan erabiltzen dituzu? Bo, galdera bada, da, eh? ez da egiazki pasatzen den gauza. Ba, ba, ba, Zertan erabiltzen du, boste hon libera? Bo, mila gauzetan erabiltzen aldea. Emaiten ahalduzu, beharrez falin ma behar den zeiten dako, bai kultura aldetik edo launtzeko, edo adiskio ateatzean ikusten bauzu, epetxan goze, zahare guazen jatea eta afari honbatin, <laughs> hori ere bai, biziki beharrezkoa ba, eh? lagun batekin eh, baten honbaten egitea. Zen jatia, ez da bakarri jatia, mahainan jartzia da uste dut bestiakin aintzinean dena partikatzia, Hortan da plazera, bakarri jatiazuk, na, ezin, gauza erra bani matutzu enoatzen zia, behauzu beste noitekin, eta harri eman da, jastazagunta egizten ez honna, eta hoi da, plazera hori da, launen artian eta. Eta main guru batian, zumait aldiz, irisago ere, kalakanari jendia? Ah, ba, ba, ni beti errandut, eh, ni gostatuak atxigidotan itzurtez, eta soziologi estudio aiteko eta psikologiare behar luketela dene pasatu e, eh, bizpala urte ostatu bat <laughs> Zen gizona ordian buluz gorri da, eh, eta eh? beziki goze balin bada, ordian ikusi gauzu norden gizona eta erna ebeta gizona, xuxena da zera, eta ikusi gozu zein eta goze delaik. Ez da gizona, errandezagun aberetik urbiltxo dena. Mm bere instinto, barneko instintoekin eta gozeo alin bada behar ba ez kontentetak kexu eta guita iganiz bada, eh? Ostatu bat, atxiki duzu luzaz beskoitzen, mm, bai. ofizio hori, zaila dela ere, behar dela beti jenekin ongi izan? Ba, le, lehengo erran ba bazen, erretetzuten, klienta beti arrazoina du, le klien atuzu gezan. Eta nik, hori ertzen zaten, eh, zombi klientek, zombi taldi, eta nik le, klientak arrazoina du, arrazoina duelaik, ez duelaik, ez du arrazoinik. Eta nik arrazoin ez duena, pazientzia ba, ba nangio, urrune egiten mazien, zen batutzu jende anitz. Ez baitute etxen eta sehik, eo, zerbitzarik, eola, ostaturat e, eldu dielaik eta pahatze dute lagun, uste dute derecho guzie batuela, eta ordian kaso, eh? Ordian behar da, bizik errespetu egin, baina txup, geldia hazi jaunua, erran, eh? Eguadi jire tokian, eh? klienta bezala, eta ni izerbitzatzeu benan, kasu, eh? Zurru joan. Kozina ere, ustatu batean, hor, sikatzen zituen, zi, zinuten, ez dakit, pentsu langilekin, ba. plata behi batzu, ba, janari behi batzu. Guk itegin do... tradizionalien itegin izu, ne, eh, gehienik, eh, gio, eh, plata berri batzu gehateatzen gindi, banan gehiena tradizionalien zen, E, gauza guzietan bezala, hori bada modat, e, kuisine sofistik hori. Ta, bon, nik hori fotografian ikusteko murruan biziki pulitatzen miten dut, izi plata pulita dira, baina jaten duzulai behar dare e, jatekoa ona izango, mitze Beste galdera batetara, eta ta gero kantu bat entzunen dugu behiz, ohoitzapen txar bat baduzu? Txarra? Bai. Buh, anitz. Anitz, bai, bo. Ohoitza pentsajak anzten aldira? E, eh, demorakin ez ditzen dira, banan ez di anzten. Ez ditzen posua goxatzen, banan antzi Haurra zielai bai, haurra zielaik, e, eh, ukeiten dutzen horritza pentsarrua, biziki urrun gelditzen da gio haurtipia zielaik. Banan handia zielaik, adin baduzulaik eta horritzapena txarra balin bada, Ha, hori, nik bizi uzian pasatu du mendo, biziki horra, bon, espagatioa izan nintzen, eta, bon, nahi binten aterbian ezarri, eta nintzen joango, eta hola gauza, banan, geho izan nintzen eri, urtea aterri. geho, bon, hori, gauza hori pasatzen die banan, horretzapen txar eta latzena dia maite uzun hori joiten dela, hori die gauza gogorrenak. zen horrez eta fitxikitek eta bezik ikuskia maite duzu noi sufritzen. Hoi, hoi. Eta neok ez du ordaintzen ala presuna bat joana delaik. Nola? mundu honta ikutzea ah, dituen ez, bat. Ah, ez, ba, ba hak utxa ez da fitxikiteko, Kantu pasatuko gira gauza alegera batzuetarat, Benito Lertxundi, hautatu zu, Jan Barua, zergatik Benito Lertxundi? Ba, e, Benito Lertxundi bat ez, eta zazpiri bai elgarrekin kantatu ginen, Xabir Lete, Lourdesekin, da jola, eta... Orduan eh, kantatu itzin, jon barua, han, eta puxa zazpiri bat da, beste aniz kantatu zitin, hane, eh, baina. Horrek beti zazpiri bat erroita da, eta pasatu ginen indi mendo goxoek. Eta entzulek ere agian goxo-goxoki entzunen dute kantu hori lehtsundik emanik. marurakas Paulin Şedera kela düzüdün Can marurakas Paulin Şedera kela düzüdün Şoriye yer batat zaman düzü Malde koşer oren komen Txori eger bat atzaman dize, Baldeko zeroren komente. Horainarekin biziren dezte, Aspaldian gogun behizin, Aspaldian gogun. bezalako meherkatietan saltzeko. Zedera balitzalako meherkatietan saltzeko. Ziberuako aitunen zenek eros Zerua doa ikunen zelek Eros ditzazkie oro Alako xorie jertozun baiten atza maiteko Zun baiten atza maiteko Zun raíz tan Ostegununtan latan oita hiru urtetan zenduden ugutz robles arangiz entzuten duzue. Mila behatziuntan latan oita amalauian, menane oksanda aurkezten zuen ez musik saioan grabatua. Benito lertxundi hori kemen ugutza, beste kartaino bat? Bai. Ea ba, zer dugun? Don Dorgan hori buruz, zer da zure pentsa moldea? Don Dorgan, bai. bai. Ba, bizi dela, hori emaite dutena, banan organoen afera untan bada gauzat izi azten nuela, bose bat. Eta hori da, mi kuek edo etxe horik, organo hori gugeiten duztelaik, ez dute soera jakin nahi origina nundi den, heldu. Eta hor organizatu omen da Indian eta Xinan, Xinan izi harria omen da, eh? E, eh, aurrake hiltzen duzte, eta eh? organoa saltzeko. Ba, kabala balio ezala. Ta sinan, e, eh, berrikitan ikusi nien, e, eh, lehitu nien, e, urtiko neskaat. Ba, zera zen, puta zen. Prostituzionian hiltzea kondenatu, eta kondenatze dutela, eh, xinan, ez dute garbitzen nola nahika, eh? tiroa demeiten dakote, banan ez segidan hiltzeko maneran. Ernai eta tiroa miten dakote, eta ono, bizi delaik organak entzen dakote, eta xinako nomenklatura handin gaun jaun handino horik, horier e, behar balin baute organo eta ibiltzeko. Hoi da, izi garrikeria eta dondo organo horik, norbeitek emiten dila, bai, eta diretuki beste noiten za er, er, konpazione anai bate be anai antzeteo, behaurra handako gizon bateke hori, ba, baina beste horik kontrolatu behar luketen nundi geldu dien, zen mafia bat organizatzen da, eta jende garbitzen hasten dira organuen kentzeko. Ikusiko dute karrikan eh, gaizo, giza gaizo bat, eta desagertu inen da, eta jarren organua salduko duzte. Eta hasia da hori jadanik. Azian eta Xinan eta Indian eta Asia da jarne gori. Beste galdera bat etarat, joen gira? <laughs> Eskoalegia utzinezake beste noapait joiteko ah, ez, Ez, ez, ez. Egin duzu jadanik, joan zire eskoalegitik? <laughs> Ba, ez urrun. Paizen sortila de honin jantar, horitu ginen gileat. Hoi, berri gitan ugan dut, ba, ukanak, aldiak ukanatu. Hego Afrika dukana ugaldia, joiteko, han, ez talatzea. Ez du nahi, besteak besteat, eta zereat, e, eh, e, eh, Nubelo Zelandaat, Hate, galdia, hango laun batzuk, eskualduna eta hau iunat eta heme muntatore, ja, ja, nik enea dinea, oano gazteik enintzen joanen. Gazteik enintzen joanen, nik aitamak, eh, nik behatzi garrna nintzen, eta aitamak gani sofritu, eta xaharna zien, eta hengatik enintzen moituko. Eta oai, ja, nik, hori da eta arrain maturetak mati, ateatzea bezala nik uste, hile nintzenik, pena egin. Zu eskualegian ipahaldean sohtua zira, baina... Nahi, Ameiketan, barkatu, beharra ba eskual giro batetan, <laughs> anitz eskualdun inguruan ikusik eta beharra, ba, baina nik eskualetik kanpoia, male hori Iparaldean sortua zira, baina arraza zego aldekoa zira. Bai, eta zu nungoa zira, zure buria nungoa duzu. Ah, ni eskualerriko semia, ni eskualerriko semia. Nik usten duela igorra haidiela bat, bizkaitarra dela, bestia, gipuzkoarra dela, eta samurtzen diela, eta haudela, eta bestia, hi nungoa, hi, frantzes eskualduna, espainiol eskualduna, holako, tetelegir hori, ni gertzen, ni eskualduna Eta nik hemen, alahan, enun nahi, eskualerrian biziki etxen zenditzen bete eta baitu launak, izi harri adiskide honakan, hemen izi harriko adiskide hona denetan. Gutienik ezautzen duana eskualerri guztitik, ez da Arabako provintzia. Araba, Vitoria eta eskolde hori iztut, sobera ezautzen bara, Nafarran baitut uh, eh, oai adiskide atzu, jende xarmantadia, bon, basena barre siberon eta lapurdin, noski, eta bizkaen da gipuzkoan egin. Eh, bai. Beraz, ta. hemen bizi. Hau, hau, hau, ula, ni ni hemen. Eta orotai badu, beste galdera batetara joen gira. Ingurumenari buruz, ahangurak badituzu? Ingurumena, hola... Hori da, ba, garbitasuna, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, bai, bai, Ba, ba, ba, ba, ba, ba ingurumena ba, noski, pu, bat eze, eta gauza konbritzen ez nolaz eh, sistema hunek egin duen e, eh, jendia laborantzan arrastia, hola, lanian, eta diruik ez aski ateatzen noai, zer nahi, eta zonbat, gehio ateatzen dute, behemaz txandiza gutio balio, eta horren dago zeiten da, bazter guzia pozoinatu behar, zen pozoinatzen dira, eh? hor eh, bakit ba horlean eskualde hortan, bonuekin, batutzu ur, lurpian dien urak lehenapo efgeatik erriten bita, hor ez da haurreri, ez da edaten al, ez da edaten zen, eta hainbeste bono emamitute, pentsia horietan, oai, azpiko ura bono utza da hua. Zomitzuk ura ateatzea dute eta bebatzia hagin arrosatzen da izi herriko zera geldu omen dia. Zen ura gainbeste taino bititu amonitrat eta otaik. Eta eh, hori da, importantena, eh? Gero zikinak ez aurte zaborrak ez egin horri tentuzten. Zikinak dena behar ditazke, eh, ja txiki, eta reziklatu nahi bada eta lurgintzan erritzen du, pestizida horik eta horik eskia hartzen ze kaltia iten duen, eta ez da laborarien falta, hori da, sistemaan falta, gaineko jaunko horien falta, bezakela betetzeko inbitute hori. Eta guk oromuru kontzintzia hartu behar du lehengo gizonek hori buruan mitzuten, guk natura honen barnian giela, eh? ezkiela zeit kanpoan giela eta bastar guztiak eh, denak eh, izorratzen halditula eta gu beti untsa izan giela, bastar horik gure inguramen hori izorratzen badu, azkenian guk leherri nendu behekin, emundu honekin. Eh? Mm -hmm. zuretzat eskoalegia nola gira gu, zikinak, zikinak, ala hono… Ta hemen oan, iparraldian industria hondik ez bita, baina industria izan denekioan, ba, hor, Bizkaian atzeman zuten lemo izeneo Alemaniatik ekarritako etzakia zonban eta bidon aldin male dena lendan, bagizu lendan hori furtuen eta zeiteko mamuien kontra edo harren kontra erabiltzen den erremedio azkarrotai banan, banan tonaka, desetak, emanakan, jendia plenizien, loiuko herrikoak, plenizien, azkenin, tonak atzeman, eta horre pozoin atzentu, horrek eritasuna ekartzen du, minbizi eta jolako zer nahi. Politikaldetik ere, baditugu ekologistak, hola, zuretzat eh, politikan txartzen den talde politiko bat izaiten alde ekologistak? E, ne, ekologia behar dute eh, izan diten eskuinekoak, eskerrekoak gainekoak, azpikoak, hot denek behaute komprenitu, hoi dela, nik talde politikoetan sartzen dienean, Eh, azkenin oronburu ez dute eh, politika bezikiten usu. Bai, zerbait hon dute beti, eh? jendia beden kontzintzia hartzen du, hoien bitartez, badela inguramenan, problema, to, hola. Baina nik usteot, hor behautela dene kontzintzia hartu. Eta bereziki sakel handiatuzten hori, zer nahi sos eraltzeuten hori, hori behar, behar lukete kontzintzia hartu. Zen bera, bastarrak izorratzen tuzte, eta hio, sosa bautela, bera ah, onolulu edo nume egiten dira, zikin duztuten eta egiten dira. Berek zikin duztuten eta. Eta hio, zikin hua uste dute besten dako, jende xumen dako. Beste galdera batetara joen gira. <laughs> Barkatu nahi gina azten duzu, mitzatzen <laughs> Gauza batzuetaz horretzeko idatzi behar dituzu? Bata nola, leheno ez, baina hoi. Historio kontatzen duala egia dena behartu dut ezarri hoi. Ez historioak, historioetaz horroitzen iz. Baina historio antitria, eo, Erdiotena, ah, delako historio hua, hua, ez balin bat hoi, kartoin bat eta markatia, ez zat gogoratzen du, lehen no, behin kaseta bezala, ze martxan eman eta ezin gelditu, denak edo zaztan bera, tar, tar, tar, tar, arrosorioa bezala. Oai, oai ez da, hola ez. Beldur zira, hori sartzia, eh, eh, ez du pentsatzen Nik uste, hori, Buria hauntza halin maut, eta bela unak urritzeko eta oi duan, no, joan da. Gio egun batez, bueno, ez ditena, ba, ordian ikusi dut, baina eniz bate asolatzen geroa gatik, hau, bi harta, zomitzuk, ez dute, bebizi guzia hutsite dute, pentsatze dutelakoan bihar ze gertatzen ahaltzakoten. Bo bihar bihar izain duk, egun egun pasa, ikusiko dugu bihar. Beste kantu bat entzunen dugu, ni, uh, Niko Etxar eta beste kantari batzu, de Trivilen uh, kantua. Hori, zein dako hori hautatu duzu? Ba, aniz maite du alakot, bueno, niko maite eta ahio kanto hori iziarri erratzen maite dut. Ojoitzapen batzu hor ere, ala... Ez, ez, bai, ez, ez, hola... Kantu polita delakotz. Ba, ba, polita zen maite dut, pastoalean kantatiak eta biziki pastoaleko ambiantza hori horretazten dut, eta iziarri maite ditu pastoalak, eh? Entzun dezagun beraz, de trivilen heriotzea. Heriolak Hatsa hülyan sen ariz Doluri gabe o tara O toitzen hait ishtan batut Eh azken adiuen egitera. Horri bera da denen historia, eriuak bardintzen handi dena da denen historia. Eriu bat bardin zen handi txipia. Zeren iluzio nebat bera da. gaineko urre pasaz. tam bevi statü ilusia Zeren ilusio bat bera da Luiren gaineko gure pasazia Adiosaren mari maialenan Zirkin gana nezazu lotarik Ene ondotik batzen dienez Izan ez nadiala atzerik oh! ardintzen handi txipia Zeren ilusio nebalera da Liren gaineko gure pasazia Ostegununtan latanoita hiru urtetan zenduden Ugutz Robles Arangiz entzuten duzue. Mila behatziun talata noita amalauian, menane oksanda baratzek, aurkesten zuen ez da musik saioan grabatua. Hemen beti ugutz, beste kartaino bat, ez da hemen jateko, eh? ez da... Ja, eh. Usu ibiltzen zineman. Uf, lehen hau bai, haurra nintzela, goai gote, gote. Hoi, telebistan ikusten du film beti pasatioa edela, telebistak ez du zinemak duen eh, magia edo magia hori. Mm -hmm. beste gisaat ikusten da filma. Telebistan etzi haintxu hartzen eh, ez da berde. Eta zer gatik bekan ibiltzen zira? Ba ez baitut, zineman aferare historioa zen lehen hori oiten ginen eh, anitzbetan, eh, anai arri ba adiskide eta tropan da oiten ginen, eta ba, enta gozoa pastegin, ba, bai bakarri oiteko Nun ez den filma hon bat, ikusi nahi duana, eni joiten. Bai honan bilbora egiten izera ikusten dut. Telebista, segitzen duzu hain Ba, telebistan eh, denbora pasa. Denbora pasa, etxe maniz, edo banan berriak, eta ez berriak eh, sohora, zen dute beti afera bera, eta ez da segula egia iakiten, eh? golfoko historioak, eta denak ezurra urra osakatu zaukuten. <laughs> Hala, ez Eta, ba, segitzen du, ba, de, filmak, eh, pasatzeko ian eta, no. Irratia, segitzen duzu? Irratia guti. Lehen ani segitzen, beti bani nolako, eta zer bat, eta irratia radio txipi bat, edo portatil zoita txipi bat. baina bai, ez du gehiago. Eta eskual telebista, pentsu dut segitzen duzu Eskual telebista, bai, segitzen dut, e, eh, bat, pilota partia diela, edo edo ba, emisione, bori eh, da kulturalak, edo kantu, edo hola hori ba. Zuetzat, eskual telebista egokia da hemen iparaldeko? Eldu zaukun bezala? Nik, boa, hobetu da, litake. gauza bat erran behar da, nik uste iparraldeko biziki hona Hemengo eskualerriko. Erran behar da, em, batetik, bon, bai izan da pilota edo gauza anitz hemengo dienak, hor pasatzen duzte, aski oso, eta hemengo maite du anisoitia. Bestalde, gio, hemengo berriez ez, delako eferretura baino gehi horreiten du, e, gilen eta irigoienen e, zer horrekin, e, iparraldean horren, eta hemengo berri batzuk emiten du beden, eta gio iandetan, nahiz eta frantsesez bigarren senan emiten duzte emisione atzuk, baionako edo hemen nengo eskualerriko ba, problema batzu ez, eta horre mole horrek delako horre zeitene, nik uste dut hori hona dela zen, hemen, Dieus ez da, hemen erriteute eh, eta FR3 regional eta eh, fitxik ez hori paiseko edo bordelen zantralizatia da horrek ez du eskolarriken fitxikitekoik eta ez dute, ez dute eskolarriz fitxik aipatzen. Eta eskual telebistako ano anitziteko du, oi, ene ametsa erritia zer den, mm ene ametsa litake garazin izan eta telebista bat e, e, bai garaziko sibero eskualde hau eta Nafarra hor eh, Nafarrako zer hoi dena arrosa dezan eta izan daen hoien dago telebista bat. Hoi hoi litake erra. Ideia Horko ona. berri emitia eta gomitza Ideia ona, eh, bai. pentsatuko dugu, beste galdera bai. bat eta... eta hua da problema. Hame ah, bat ditugu hemen ere jendea ah, behatxak, gero sosa eman nahi dutenez. Dantzan eta kantu zartzea maite duzu. Ba, Hori da galdera, nabadakit maite duzula haur denboran hartzen ginen, bezkoitzeko pestetan hameka hane arrebaka dantzan, haizu arreba zenak hiru urte ziten, bizpa hiru urte, jip jipia, zuten, eta gio kantuz beti iranigo ama zena zen iziarri kantari hona, eta beti seitu du denak. Hainitz aurride izatea, hamek aurride, ah. familia ondia da. Uh, emaiten du, emeia bat, ola, dantzan, kantuz, familian, beste, ba, ambiantza bat emaiten du? Ba, ezen elgarren artian iten ahalda, zerbait iten ahalda, eta gio, ba bai, ba bai, noski iten du, izi herri. Eta hamek aurride delaik, bakotsak bere lekua badu, bere aitamen onduana? Ba, ez nola erran, bon, nik behatzi garen bestia biziki zaharro bazien, eta hoi adinetan desberdintasun bat, zaharra bestia gaztio, bestia jipio, hola da. Nola, azteko gauza bat bada ona, eta gizonen jenden artean fite jakite duzu nunden muga. Noaino heltzen altzien, eta nunden bestian dretsua. Mitzuzu, eta hori, han haurri de beti bada bestiak erreten du hup, kasu, eh? Izela hori joan, horra ino enia eta eta hola. Mm -hmm. bestekin bizitzen ikasten da busioat. Beste galdera bat? Eh? Eta gazu, sahan usokta, mhm. mm -hmm. tere nahi bauzu. Aizedea barkatzean norbaite kalte egiten da usularik? Ba, dependitzen du ze kaltea den. Zer kaltean itz barkatu eta usu eta usu egin dautate berriz. Eta bo, hori pasatzen dira, baina gauza kaltia zuri bano gehio beste norbeiti egiten dakotelaik, zu maite zu norbeiti kalte egiten magote, hoi nik ez du barkatzen. Zuri, zuri egiten dautzutena, oano, barkatzen ahalduzu. Baina bertze bati maite duzun bersuna egiten baute, hoi bizigi barna sartzen da, hoi ja, ez da barkatzen, eh? Ni gazte gortan dut, nik ez du barkatzen, eh? Gizti no txarra niz behar ba, nik ez du barkatzen, eh? <laughs> Beste galdera bat eta gero surprizakipi kipi bat, ah. gaur. Greba baten egitea lantegi batean ondorio onak ala txarrak ekartzen ditu. <laughs> Nola den? Normalki greba izan ezpalitz astapenian, aniz gauza, gaurko etzen izan sekurite sozialaik, e, konrepegi delako hori getzien izanen, hori dena grebalari egateatu zuten. Eta anitzek bebizia egin pagatu zuten, eh? greba itia edo ba, horritu gertzia, maiatzan lehenian ameiketan zonba jende garbitu zuten, han, greba angatik. Mm -hmm. Eta horrek gizonari bere behar duen e, eh, dinitatia eta errespetatzeko greba beharrezkoa da. Hoai, gero ez dena behar da, eh, indarra duzulakoan greba hori erabili nola naika eta ideia politika baten gati beharroa da noistenka inditake bananez ez lanan barnean ez dakit nola erran e, zu eh, eta jo ongi pentsatu behar da zen greba egiten duzula pentsatu behar duzul ez duzula zuk eta lan iten duzu lantegi hori ere izorratu behar. Zen urrune joite malimazia indarra duzulakotz, zure jatekoare errekazolati hortzen alduzula Hortian, hormuga ez da biziki hori mementuak geldu diela, hortako dira espezialista, sindikalistak eta bere bakite. Eh? Gaurko egunean uste duzu, sinikat mundu horrek uh, azkar dela? Ego eskualerrian izi harri azkar Izi harri. Eta Gauza bat errama berrikitan jakin dut, plazera hundi egin dut. E, sindikal gintza, Europako erresuma handietan da, hogoita, hogoita zometetik goiti, hogoita bosta, jola. Ego eskualerian, hoita seietik da, ehunetik, hogoita sei sindikatia dira. Espainian, ehunetik amart, da, frantzian ebai. bai, gina, eta hego eskualerian, hogoita sei sindikatia dira eta hoai arte bazien e, eh, ego eskualdean, bat ez era eh, eh, bazien komision lubriera, erriten komunistak, hemen CGT bezala, eta joa zen UGT, sozialistak, eta hori ziren gehien izuztenak, gaurko egunean goiti joan dia banan arras, batetik ela, Euskal Herriko sindikata zena, egunetik berroita bat do, sindikatu duzietan, eta bestia lab Euskal beste sindikatu hoa dela, guare goiti joan da. Euskal bi goiti joan dira, eta beste bi komunista sozialista behiti, zen iziarriko eskandala gintzute ekonomia aldetik eta jende trumpatze eta po, ustelkerioa sartu da barne hortan iziarria. Eta nik ontenitz, eskualdun nago iti gai dira. Laborantza munduana, sindikalismoa, behar dea? Ha, ah, uste bai, etzu, bai. Bai. E, laborariek, eh, jende, laboraria beti izan da kruzifikatu bat, ni beti errenotala. Zen, eh, erran nahi baita, haundiek, eta estaduek eta denak, beti hori tinkatu izan dute. Laure txipi aipatzen dute, ez dut aipatzen 2000 atarako eta limaleko horiek. E, eh, aipatzen du lauraria hemen ezautzen duen bezala. Lauraria beti izorratia izan da. Batetik esku jarrek izorratu dute eta bestetik sendikat eta baitziren beste sendikat, nahi du, izinetakoak, bere etxen eta bere laneko tresnan jabe bitzien konsideratu duzte ba, reakzionario atzu diela eta laboraria beti hanpairatu izan behar du. Eta ze kondizionetan izan den lan nian, eh? Hanitze gertzen zuten, ba, laboraria untsa bizi, ha, ah, untsa bizi, izendako egiten zizte lantegi eta adbeaz. Mhm. Laborantzat izendako aldatzen zizte. Heni buxer batek aldi bat ezaren zuten, laborariak untsa bizi, eta ba, ni bakit, eh, ni aitamak laborari izin, eta zendako etzia lurgintzan gelditu, zendako egin buxer doaiga gogorra zen bizia. Hemen, eskoalegian, gaurko egunean uste duzu atera bideon bat, badura, laborantza? Uf, nik ez dakit mundu hau espalin bada beste bide bat hartzen ez badu, laborantza guk ez auto bezala kenkatxarrian da. Eo eh? beharko da, sozietate guzia arrasainatu. Hemen ahigia, soberakinak ezjakintzein, munduak oso ziltzen soberakin hoien iteko bastarre pozoinatu behar ditu, soberakina jauntio handi hori sake laguntza betetzeko. Artua, eman dezagun, erte dute, artua egin dezatela, bon, oi, bostia, bolda hartua erte artua egiteko. Artua egiten zutean, eta gio, segidako urtean, ah, artua sobera bazela, ziloetan atxikitzen zutean, eta merke pagatzen. Eta ez dute sekula laboraria pagatu behar den bezala, eta jauntio batzuk, agroalimentero delako horrekin, abeazten dira. E, zera, multinazionala abehatzena, agroalimentarien dira. Eta laboraria osekila, nik, hoi, ezin konfrontia izan du, beti, ni aizan hilabarantza txipi batetan, hortan ea izan nintzen, txipi txipia lehengo maneran, eta izi harri maite ni lehengo baina gio, laborantza industriel hori ez da gehio galtzen du, bere harima, eta ez da bizitzen al laborantza txipi batekin. La, laugarren kantu bat galditen dut, zuk hiru autatu dituzu, bai. eta laugarren kantua entzuteko orde, ba galdeginen dauzut, historio baten kundatzea. Bai, historia badia... Beste laburantza ipatu duzu, berba laburantzari buruz edo hor bat ire, eh? hain txor, historio batzu. Hora galditen bai. duzut bat batean, eh? Historio eta magizuk zegertatzen den, badia? historio batzu pulita dina, kontatzen aldiena bestea larrizkoa dia, eta jola, onta badia, ba badia politak, eh? Bertan, Ten hori honetan ono frango pulita berduzu kondatu, eh? Bai, egia, ah, bai, eh. eh ba, zekondatuko, ba eta, bon, oai, laborari mintzo egia, kondatuko enzenior agronome batek laborari batek errentzakoan, hire ostuko, zoin da inteligentago, hi bezalako laborari bat, eo ni bezalako enzenior bat. Ta, laboraria, mitzen zuzua, antzeko, ah, ez daki jauna, nik hoi, ez da erraitena. Eta enzeniorra, espantu errentzakoan, ba, Ez di balio segatzea motikoa, ingeniorra gitu, biziki entelijantago laboraria bano. Ah, baita ezo, baditak ezo, estiak. Ba, izen, eta guk eskolatia begira, eta eskolan zer nahi ikasi ditugu, eta buruko materia muskla bezala da, zenbat eta lantzen da gehio, giota, ah, ba, baditak ezo. Eta, errantzako ingeniorra bezak, ikusteko, eh, froga gisa. Inendo, gauza inoat inendo. Nik hiri kestionea pausatuko behat. Kestione hua, galdera hua, espalimagik, arrepostia, beharko aztak hik ehunriako bat eman. Aldiz, hik eni galditen da beste gauza bat, eta nik espalimagik, erriten dago zeniurrak, emain diztea bi boste liberako. Ah, ah, xuxen da, hau ah, bon. are jo, enzeniorra egiten du galdera. Nortzer, nortzen Albert Einstein. La, pentsa jepentzak da. Einstein, egun baino noa egizen hori. <laughs> ba, ez dakit, egun liako altzen du, hamar milako zahar, eta emiten dazko, enzeniurrari. Enzeniurrak erriten dako. Oai, eta... E, izazu zugaldia, ea, zuk izazu galdia. Laborariak erriten dako. Zoin da alimalia, noiz eta arbol bat igoiti iraiten delaik laupata ditu, eta arboleti jausten delaik bia bezik ez ditu enzeni urrazten da. Zoologiako mamu eta alimale guzti pentsatzen da, bi higez ikusten, ziagua eta. Orduan enzeni bi bosteuneko eskaintzen dago, arnez, ez dakit eta galdi, arrepostioa ez dakit. Ta, laborariari emiten dago, eta erriten dago geho laborariari errazu eta delako alimale famatu hori zoin da. Eta laborariak enulikoa sakeletik ateatzen dut, enzeniurrari emiten dako, ni haurek ez dakit arrepostioa eh, jauna erreten <laughs> Erna baita, bi eta dena laboraria izorratu etxe sortzi euliak enduzazkon. Biziki <laughs> historio polita eta segituko dugu beste mm, galdera bai. batekin. <laughs> Azkena, zer gure horrena hau finitzen zure aita eta amekin hageman honak ukan dituzia? Bai, aitakin urruntxao gutio erba, ikusten baina aitakin azken urte hautan harremana ona haundiak ukan zen eh, aita sindikalista bitzen. Eta gaixoa lau eta noi urte eta lau, eta noi bost urte eta jotzen, eta eh? alimale gizona iziarria zen. Bizi izia. Eta Aitako egiten zitilaik e, eh, delegazioen frantsesak e, bai Belgikatik heldu zienak edo edo zebdeteko frantsesak eta jola eta itzulpen aiteko frantsesetik eh, behartzen norbait eta ni joiten nintzen oso. Eta hala izan, be, kongresutan, gio, e, gazte izan zuten kongresua ibarren da horretan nintzen. Han emiten zataten eta interpreta gisa. Baina zer den, jendia han diskurra aiten nahi dela, edo amando emanak eta presentatzen, zu jana itzen eta segidan itzultzen, errotzikoa da, eh? Biziki zaila. O, ez du nola? Zaila. Zaila, baina bakizu zer den, bestiak erriten dilaik. Diskurra ite utelaik, norbeiteak diskurra iten dilaik, leitu ziten badu, edo mintzatzen bada, larki mintzatzen da, Banan, eldu diela, ikbestia, sindikalista, janeldu dira. Amizuna, zer dio horrek eta ez duzu behar. zaila da, ba, biziki zaila. Oro korki horroitzapen ona duzu. Ha, ah, ba, bu, nenik aita amak dut iziarriak. Eta nik aita ameri eta aita lautan eta behatzi urtetan hiltzautan itzali, eixoa, eta ama lautan eta hamiketan. Eta heieri esker bat eta bihurtu gara balin bau, da, iakot izatatela, batetik eskuara maitatzen, eskualerria maitatzen, gure usai, xaharre eta oidura maitatzen, e, buruian sartu zegean. Gioni gaita presondean ikusi dute, eh, donostian zela, ege hotik ama zela, guaitamek, ama gaixoa, aita hiru aldiz espakatu zen, handik, Franco bi aldiz eta Primo Riveragen Argentina despakatu esposatu herrian, ah, emaztia da aurrekin utzik eta Gizi harriko batalla eman ziren, eta gio hemen rezistantzan e, eh, jendia gordetzen, bezkoitzen, eta saltza guzitan sartzen zen. Eta ua ama, sortzi haurrekin Bilbao erori zela, ikuna despakatu, irkuzen za, eta azken sortia hilateatekin, una jin beharrukan, eta ziarriko bizi gorra eramantzutean Eta beti, hoi, sartu zakutean, da nik horren gatik e, eh, guaitamere betiko zera hoga indut, eta eskerra bihurtu beharko beti. Hoi, hoi, senditzen duena eta giren guzia berek iagutsi hau gutelako. Mil esker, azken hitzuriekin eh, utziko zaitugu, ugotz, pentsu dut ondoko egunetan, olola historiokundan eta entzuteko parada izanen dugula, mil esker, unaraino etorridik. Bai, mil esker zuri, okazionia manik. <laughs> Thank you.